Мәдинелік мұсылмалла пайғамбар алейхиссалам ва оның білән хижрат қылып келген Мәккелік мұсылманларны әң али ихтирам білән қаршы алғандан ташқары, әр бір Мәккелік мұсылманлардан біріні қайрындышым деп элан қылып, өз ixtiyori bilan uy-joy va nars keraklarini tangdan bo'lishdi. 1026-savol. Muhojir va Ansar degan kimlar? Javob. Muhojir Makkadan Madinaga hijrat qilib kelgan musulmonlar. Әнсар мәдинілік мұсылманларыны көрсетуді. 1027 суал Пайғамбар алейхисаламның Мәдинада тунжи қылған іші қайсы болған? Жауап. Пайғамбар алейхисаламның Мәдинаға келгенден кейін тунжи қылған іші мәсжид селіш болған. Пайғамбар алейхисалам кейінгі мұсылманларның həmkarlığında өз қолы білән саған бұл мәсжид Мәсжид-i Набави, Пайғамбар мәсжиді деп аталды və ішкі хәрәмнің ikkinchisi muqaddas uch cho'ng masjidning biri bo'lib davom qilib kelmoqda. 1028 savol. Masjidi Nabaviyning islom tarixidagi ahamiyati nima? Javob. Masjidi Nabaviyning islom tarixidagi ahamiyatlari tuvandikicha. birinchi Masjidi Nabaviy musulmonlarning tunji erkin ibodatgohi edi. ikkinchi Masjidi Nabaviy islom davlatining qo'mondonlik markazi edi. uchinchi Masjidi Nabaviy payg'ambar alayhisolamning dargohi edi. to'rtinchi masjidi nabaviy ilm irfon tarqitish o'rni edi beshinchi masjidi nabaviy har qandaq bir masalada qaror chiqarish organi edi oltinchi masjidi nabaviy nikoh va boshqa diniy murosimlarni ilib berish o'rni edi yettinchi masjidi nabaviy musofirlarning yo'qsillarning panohgoyi edi sakkizinchi masjidi nabaviydiki suffa degan joy ayni vaqtda bir universitetga o'xshash ilm tahsil qilish o'rni edi payg'ambar alayhissalomdan hadislarni rivoyat qilgan sahobalarning ko'pinchisi mushu soffada o'ltirib anglagan hadislarni va o'rgangan shariat ahkomlarini yodlash va yezib qoldirish yo'li bilan saqlab keyingilarga o'z ayni yetkazgan ming yigirma to'qqizinchi savol islom tarixida tunji azonni kim va nada o'qigan javob islom tarixida tunji azonni bilal ibn rabah roziyallohu anhu masjidi nabaviyda o'qigan Тонжы ислам дәүләте ва гражданларның хак-хукуклары. 1030-нчы суал. Мәдинәдә ислам дәүләте курылгандан кин пайгамбар алейхиссалам яһудлар белән мушрикларга кандай муамил кылды? Җавап. Пайгамбар алейхиссалам Мәдинә мунаввар шәһәргә йетеп баргандан кин у җайда тонжы ислам дәүләте курып, пайгамбар алейхиссалам Мәдинәдә яшәйдиган мусламаннар Yahudilar va mushrik arablar uchun 52 moddalik Madina dasturi nomli bayonotni e'lon qilish orqali Madinada islom davlati tarkibidagi barliq grajdanlarning e'tiqod erkinligi, o'zaro inoqlik va chiqishish yo'li bilan yashashi, sirtqi dushmanlardan Madina davlatini birlikda mudofaa qilish majburiyati qatorliq prinsiplarni belgiladi. Bu ayni vaqtda kishilik huquq bayonotnomasini dunyo tarixida tunji qitim e'lon qilib, amaliy hayotga tatbiqlash Мәдина дәврінің алайдылықлары. 1031 суал. Мәдина дәврінің алайдылықлары қайсыла? Жауап. Пайғамбар алейхиссалам Мәдинаға ижрат қылып беріп, Таки вапат болғыныға қадар Мәдина дәуірді қолға келтірген ижаби нәтижелерінің мойымлары қысқычы төәндікілі. Бірінші. Мұсылмалла Мәдинада ислам динінің барлық принциплеріні толық әмәлге ашырыш пұрыстығы егі болды. Шкінші. Ислам динінің шәриет әккамлары, va amal ibodatlarining sistemalari Madina davrida barliqqa keldi. 3. Islom dini Madinada butunlandi va Qur'oni Karimning nozil bo'lishi Madinada tamomlandi. 4. Musulmonlar ularni yo'q qilmoqchi bo'lgan kuchlar oldida o'zining qudratini isbotladi va islom da'vatining yo'lini ochdi. 5. Musulmonlar tunji qatim kuch-quvvat va har tarafdan ustunlikka Madina munavvar shahrida erishgan. 6. Мәдина дәврдә нургуллыган араб кабилеләре өзлегедән топ-топ булып ислам динен кабул кылган. Шуның белән бүтән араб ярым арлы ислам байрагы астында берләшкән. 7. İslamның Мәдинә дәврдә әтрапыдагы араб эмас милләтләргә мо ислам дәвәте yetib барган. Пайгамбар алейхиссаламның газатлары. İslam диненең тынычлык ва урыш мавзусыдагы принципы. 1032-нче суал. İslam диненең тынычлык ва урыш мавзусыдагы принципы неме? Cevap İslam dini hemmeden burun bütün insanların tinçlik ve huzur içinde yaşayışını arzu kılıdı. Bu arzunu emelge aşırış yolda barlık imkaniyetlerini işgı saladı. Bu yolda uçurgan tokunuşlarını en aval tinçlik, söhbet yoki sülhi yolu bilen hal qilishni oldingi o'ringa qo'ydi. Bu choralar qarg'i kelmaganda urushni eng oxirgi chora sifatida tanlaydi. Faqat tinchlik bilan xotirjamlik tahdidga uchirganda yoki musulmonlarning dini oyoq osti qilinganda yoki ular hujumga uchirganda va yoki mustabid hokimiyatlar islom da'vatini insonlar orasida qanot yoydirish ishiga to'sqinlik qilib musulmonlarga qarshi urush ochgan chog'da musulmonlar urush safarvarligiga o'tadi bunda qilish islom dinida jihod deb ataladi ma'lumki jihod eng katta ibodatdan sanaladi Miladiya 628 yili Payg'ambar aleyhisselamның musulmon qo'shini shunchalik kuchli tursimi, qon to'kishining oldini olish maqsadi bilan Hudaybiya shartnomasidagi naq shartlarni qabul qilganligi, keyin Makkani bir odamning qinini iqitmasdan tinchlik bilan ozod qilganligi, ikkinchi xalifa Umar ibn Xattobning Falastindagi Baytul Muqaddas shahrini besib olgan Yevropalik xristian oqqullarga urush ochmasdan embargo qilish chorasini tanlash orqali شهرنی تینچلک بلن آزاد قلقه. کینچه صلاح الدین ایوبینان مو بو شهرنی شو یول بلن قاید آزاد قلقه. مسلمانانن ازلدن اورشکمار امسلکنه. اسلام دینانن تینچلک بلن اشکورش نه. اورش کلشتن البته اوزل کرد قلقه کرستد. من 33 سوال. پیغمبر علیه السلام نان اورشلرنان اعم مهم علاقه قایسلا. جواب. Пайғамбар алейхиссаламның урышларының аң мойым алайдылықларының бірі ислам диніне va musulmonlarni yo'q qilmoqchi bo'lganlarga qarshi mudofialanish yo'linishda ilib berilganligidir payg'ambar alayhissalomning barliq urushlarining hammasi madina shahri atrofida bo'lganligimi islom dinining o'z tavallarining boshqalarning ziminiga tajovuz qilishiga yo'l qo'ymaydiganligi va zarur kelganda o'zlarini qo'g'dash yuzisidilla urushishni qaror qiladiganligini isbotlab turmoqda islom tarixidagi eng cho'ng ko'lamli tunji urush badr urushi 1034 savol islom tarixidagi cho'ng ko'lamlik tunji urush qaysi va nima uchun yuz bergan javob islom tarixidagi cho'ng ko'lamlik va hal qilg'ich tunji urush badr urushi bo'lib makkalik musulmonlar makkada oilalari uy makonlari va har narsasini tark etib madinaga hijrat qilgandan keyin makkalik mushriklar ularning igdorchilig'idagi butun narsalarni talon taroj qiladi uylarni yiqitib tashlaydi oila a'zolarini va urug' tuqqanlarni qiyin qistoqlarga oladi madinadagi musulmonlar mushriklarning bu jinoyatlarga qarshi urush etishni payg'ambar alayhissalomdan ko'p qitim ta'lim olgan bo'lsimi allohning amri kammigicha ularga urush qilish ruxsati berilmaydi bir kuni payg'ambar alayhissalomga qur'oni karimning zumar surasining hujum qilg'uvchilarga zulümgü uçurgallıkları uchun karşılık ko'rsatishga ruxsat kılındı. alloh ularga yordam birişke albatta qodirdir degan oyat tushishi bilan musulmonlarning mushriklarga qarshi urush qilishga ruxsat beriladi. Bu urush Badr urushi deb ataladi. 1035-savol. Badr urushi qachon va nada bo'lgan? Javob. Badr urushi Hijriyaning 2-yili, milodi 624-yili Ramzon oyining 17-kuni juma sahar vaqtida Madina munavvar shahrining g'arbi janubiga joylashgan Badr degan joyda bo'lgan. Бәдір азыр Мәдина Мұнәвәр шәрге қарашлық бір найыдыр. 1036 суал. Бәдір ұрышыға қанш кіші қатнашқан вә ғәлбә қайс тәріпке болған? Жауап. Бәдір ұрышыға қетілған мұсылман әскерлерінің саны 314 кіші болып, оладын аран 2 кіші атлық қағалары пияды еді. Әмі мәккелік мүшірік әскерлерінің саны 1300 кіші болып, оланың атларының саны 100-дін көпірәк еді. Бұл ұрышты мұсылманладың 14 кіші шейіт болған, mushriklardan 70 kishi o'ldirilgan va 70 kishi asirga ilingan. G'albi musulmonlar tarafga bo'lgan. 1037 savol Badr urushining eng chong g'albisi nima? Javob. Badr urushining eng chong muhim g'albisi mushriklarning musulmonlarning qudratli bir kuch ekanligini e'tirof qilishi bo'ldi. 1038 savol Musulmonlar asirlarga qanday muomala qilgan? Javob. Musulmonlar Badr urushida asirga tushgan mushrik kuchlarga eng esil insoniy muomalada bo'ldi. Asirlardan o'qish va yezishni biladiganlarning har birini musulmonlardan 10 balaning savodini chiqarib qo'yishi badaliga qo'yib berish, o'qish va yezishni bilmaydiganlardan ma'lum miqdorda fidya, moddiy to'lam elib qo'yib berish siyosatini qo'llandi. 1039-savol: Uhud urushi qachon, nada va nima uchun bo'lgan? Javob: Uhud urushi Hijriyaning 3-yili, Shavval oyining 7-kuni milodiya 625-yili 23-mart Madina munavvar shahridagi Uhud teg'ida bo'lgan. Uhud urushi Makkalik mushriklarning Badr urushida yengilganligining o'chini elish uchun Madina shahriga besib kelish sababli bo'lgan. 1040-chi savol: Uhud urushiga qancha kishi qatnashgan va g'alaba qaysi tarafga bo'lgan? Javob: Uhud urushiga musulmon askarlardan 700 kishi Мошрик күчләрдән 3000 кеше катнашкан иде. Ухуд урышы ике юлныш белән булган булып, беренче юлныштә мусулманлар гәлбә кылган. Икенче юлныштә пайгамбар алейхиссалам таққа орынлаштырып, мудафияны қатты бошатмаслыкны буйрыган ислам кошылларының буйрыкны иҗра кылмаслык сәбәплек musulmonlar eg'ir mag'lubiyatga uchragan bo'lsimi oxirida mushriklarni chekindirgan bu urushda payg'ambar alayhissalomning tog'izi hazrati hamza bilan birlikda 70 musulmon askari shehid bo'lgan Mushriklardan 22 kishi o'ldirilgan. Xandak urushi. 1041-savol. Xandak urushi qachon, nada bo'lgan? Javob. Xandak urushi Hijriyaning 5-yili Shavval oyida milodi 627-yili Madinaga yaqin bir joydagi Sal teg'ining etaklarida bo'lgan. 1042-savol. Xandak urushi nima uchun bo'lgan? Javob. Makka va Hijaz rayonidagi barcha mushrik kuchlari Мәдинедегі яһудлар bilan астыртын til biriktirib, 10 ming kishilik qo'shin bilan musulmonlarni butunlay yo'q qilib, islom diniga xotimi berish uchun Madinaga qarab yo'lga chiqqanligi sababli bo'lgan. Bu urush birlashgan zo'r kuchlarning askar tatib kelgan hujumi bo'lganligi e'tibori bilan tarixiy manbalarda G'azvatul Ahzob birlashma kuchlarning hujumi deb ataladi. 1043-savol. Bu urush nima uchun қандак urushi deb atalgan? Javob: Bu urushda Eronlik Salman Farisi ismli bir sahaba Madinaga besib kelmoqchi bo'lgan dushman kuchlarining oldini to'sish uchun Madina shahrining atrofiga xandak qolash fikrini o'ttirg'i qo'ygan. Salmanning bu fikri qabul qilinib, musulmonlar tomonidan Madina shahrining atrofiga cho'ng'ir bir xandak qazilgan. Xandakning birlashgan dushman kuchlarining Madina shahriga kirishini to'sib qolganligi va ularning musulmonlarni yo'q qilish planining bechit bo'lishiga sabab bo'lganligi tufayli bu urush qandak urushi deb atalgan 1044 savol qandak urushi qanchalik davom qilgan va g'albi qaysi tarafga bo'lgan javob qandak urushi 27 kun davom qilgan oxirida alloh taoloning yardım bilan chiqqan cho'ng bir bo'ron Düşmən tərəfinin royunu çürüvətgən olub, uzun ötməylə birləşmə küş çəkingən və musulmanlar ulanın suiqəstidən aman qalğan. Hüdeybiyə kelişimi 1045-ci sual Hüdeybiyə kelişimi qaçan va nima uchun bo'lgan javob hudaybiya kelishimi hijriyaning oltinchi yili o'n birinchi oyda melodiy olti yuz yigirma sakkizinchi yili bo'lgan payg'ambar alayhissalom va musulmonlar ona yurti bo'lgan makkaga berib kabini ziyorat qilish uchun yo'lga chiqib makkaga yaqin hudaybiya degan joyga kelganda makkalik mushriklarning ularning oldini to'sqanligi sabablik ikki taraf o'ttirsida bo'lgan kelishimdir hudaybiya kelishimining mazmuni 1046 savol Hudaybiya kelishimining mazmuni nimalar edi? Javob. Hudaybiya kelishimining mazmuni mundaq edi. Payg'ambar alayhissalom bilan musulmonlar Madinaga qaytib ketib, keladigan yili qurolsiz holda Makka ga kirishi va 3 kun muddat ichida ziyoratini tugatib qaytib ketishi. 2. Musulmonlar bilan mushriklar o'rtasida 10 yil muddatlik urush to'xtatilishi. 3. Arab qabilelerden Muhammed aleyhisselam boshchilig'idagi musulmonlar bilan ittifakdaş bo'lishni xohlaganlarning musulmonlar tarafga Qurayshlar boshchiligidagi mushriklar bilan ittifoqdosh bo'lishni xohlaganlarning mushriklar tarafga qo'shilish erkinligi bo'lishi. Bu ikki firqaning qaysi biri bilan ittifoqdosh bo'lgan qandoqli bir qabilaning shu firqadan sanalishi va u qabilaga qartilgan qandoqli bir dushmanlik yoki ziyonkashlikning u qabila ittifoqdosh bo'lgan firqalarga qartilgan dushmanlik bo'lib hisoblanadiganligi to'rtinchi makkiliklardan madinaga qochib borganlarni musulmonlarning makkiliklarga qaytirib berishi makkadan madinaga qochib kelganlarni musulmonlar qaytirib bermaslik ming qirq yettinchi savol musulmonlar nima uchun bu adolatsiz shartlarni qabul qilgan javob Musulmonlar Arab yerim oralining ko'p qismini ixtiyori oldi bo'ysundirib bo'lgan va favqulodda qudrat topgan va makkiliklarni yengishda hech qanday shak qolmagan turib, bu kelishim shartlarining musulmonlar uchun shunchalik nohaq va adolatsiz bo'lganiga qaramay, payg'ambar alayhissalom qon to'kishning oldini olish va tinchlikni amalga oshirish uchun makkiliklarning bu haqsiz shartlarini qabul qilgan va navbatdagi safarda Makkaga kirmasdan Madinaga qaytib Hüdaybiya kelişiminin buzilishi 1048 sual Hüdaybiya kelişimi Hudaybiya tərpidin buzulgan? Cevap Hüdaybiya kelişimi Mekkelik kelishimi tərpidin buzulgan. Kureyşlilerin buzilgan. dışı ittifoqdoshi Bekir kabilesinin adamları, odamlari musulmonlarning dışı bo'lgan Xuzaa qabilasiga to'yiqsiz ucum kılıp gelip, olanın adamlarını öldürüp tashlaganligi sebeplik, Müslümanlar bilen Qurayshlar o'rtasidagi tinchlik gelişimi müşrikler tərpidin buzulgan. 1049 savol Xaybar urushi qachon va nima uchun bo'lgan? Javob. Xaybar urushi Hijriyaning 7-yili, milodiy 628-yili bo'lgan. Urushning sababi shuki, Xaybar royini Yahudilarning eng kuchli qal'asi bo'lib, Yahudilar Makkalik mushriklar bilan ostirdan birlashib, Payg'ambar alayhissalom bilan musulmonlarni yo'q qilishni planlaganlik sababdan musulmonlar ularni ujuqtirish qarorini elib, Xaybar urushini boshlagan. g'alibi musulmonlarning foydasiga bo'lib qaybar rayoni yahudilarning qo'lidan ozod qilingan payg'ambar alayhissalomning kabini ziyorat qilishi ming elliginchi savol payg'ambar alayhissalom hijratdan keyin kabini tunji qitim qachon ziyorat qilgan Пайғамбар payg'ambar alayhissalom bilan musulmonlar hijrat sababi bilan makkadan uzoq bir ayrilishdan keyin hijriyaning sakkizinchi yili milodiy olti yuz o'ttizinchi yili tunji qitim kabini ziyorat qilish fursatiga erishgan Mota urushi. 1051 savol. Mota urushi qachon va nada bo'lgan? Javob. Mota urushi Hijriyaning 8-yili, milodiy 630-yili avgust oyida Bizantiya imperatorligiga qaragan bo'lsa amaldorlarning payg'ambar alayhissalom uni islomga da'vat qilish uchun avatgan elchini o'ldirib tashlaganlik sabablik bo'lgan urushdir. Chunki elchilarni o'ldirish eng og'ir jinoyat bo'lib, u elchi mansub bo'lgan tarafga urush e'lon qilganligining bir nishoni edi. Мың 52-ci sual. Muta urushiga ishtirok qilganlar soni qancha va g'alaba qaysi tarafga mansub bo'lgan? Javob. Muta urushiga qatnashgan musulmon askarlarining soni 3000. Düşmən əskərlərinin sayını Rımlıqlardan 100 min, Xristiyan ərəblərdən 100 min, cəmi 200 min kişilik montizm qoşun idi. Мұсылманлар Аллахның ярдымы білән өзідін 66 әсі көп болған дүшмен әскерлерінің арысығы етіліп кіріп, олағы тақабыл тұралыған вә тактикілік алды чекініп саламет қаған. Мәккенің азат қылынышы. 1053-ci sual. Мәкке қачан вә нем үшін азат қылынған? Жауап. Пайғамбар алейхиссалам білән мұсылманлар Мәккені хижрияның 6-жылы Рамзан айының 20-күні милади 630-жылы азат қылып, Мәдинедегі ислам дәулетінің тәвәллігі өткізген. Пайғамбар алейхиссаламның Мәккеге әскер татып келішінің сәбәбі Мәккелік мушрикларның Худайбия келішімінің бұзғанлығы еді. 1054 суал. Пайғамбар алейхиссаламның Мәкке азат болған күні қылған тұнжы іш қайсы еді? Жауап. Пайғамбар алейхиссаламның Мәкке азат болған күні тұнжы қылған іші Кәбінің ішіндегі бұтларны чекіп ташлап, Кәбіні пакизлаш болды. Кәбіге Мәккедеке әр қабиле өздері чоқынадыған бұтларыны тізіп алған болып, жәмі 360 бұт бар еді. 1055-ші суал. Мәкке азат болған күні пайғамбар алейхиссаламның ikkinchi qilgan ishi qaysi? Javob. Мәкке азат болған күні пайғамбар алейхиссаламның ikkinchi qilgan ishi kutba o'qish va Мәккелік ұрышқочы күшләрні кечіріш болған еді. Quraysh qabilasi boshchiligidagi makkalik arablar Makka ozod bo'lgan kuni bir tarafdan Muhammad alayhisalomning ularni qandoq ig'ir jazolarga tortadiganligi va ilgari uningga qilgan vahshiyliklarning intiqomini qandoq echinishlik oladiganligini kutib, bir tarafdan Muhammad alayhisalomdan iborat mehr shafqati, ko'ngilning yumshoqligi, kechirimchanligi qatorliq eng oliy xislati va go'zal axloqi bilan hammaga birdek to'nilgan ulug' bir odamizodning shafqatiga talmirib qattiq qo'rqinishning yanada ummatlarini uzgan holda turishadi shu vaqtda payg'ambar alayhissalom ularga xitob qilib ey quraysh jamoasi meni sizlarni qandoq qiladi deb o'ylaysizlar deydi ular hammasi bir ig'izdan chiqqandeklar yaxshilikni kutimiz qerindishimiz va qerindishimizning o'g'li bo'lgan zot karamlikdir deyishadi Ondan payg'ambar alayhissalom mundoq deydi manmi xuddi yusuf alayhissalomning qarindoshlariga aytgan bugun sizlar ayiblashga uchirmaysizlar Allah sizlarni kechirsin degan so'zni aytaman, tarqilinglar, azad sizlar deydi. 1056-cı sual. Məkkə azad boğan günü Peyğəmbər əleyhissalamın 3-cü qılan iş qaysı? Cavab. Peyğəmbər əleyhissalamın Məkkə azad boğan günü 3-cü işi Kəbinin aşqışlarını egisiga tapşırıb beriş boğan idi. Kəbinin aşqışı Osman ibn Tələhə digən kişinin ailəsinin qoludu bulub, Peyğəmbər əleyhissalam Məkkə azad boğan günü Kəbənin içiga kirish uchun oshqushni uningdan сорап elib, Kəbəni butlardan tozalab bo'lgandan keyin oshqushni yana Osman ibn Talhaning qo'liga tutqizgan va bu oshqushni mangulik og'inki, seningdan buni hech kim tortib olmaydi. Sendan tortib olmoqchi bo'lgan odam zolimdir degan. Kəbənin oshqushi shu 14 asrlik uzun tarixdan beri hozirmi Osman ibn Talha jamiyatining qo'lida bo'lib kelmoqda. Saudiya Arabistonining hukumat xodimlari Kəbənin işigini etişqə doğru gəlgəndə aşqışını şulardan sorab alıdı və yana şularga qaytırıb berdi. Təbuk uruş 1057-ci sual. Təbuk uruşu қачан, nima üçün bolğan? Cavab. Təbuk uruşu Hicriyanın 9-cu ili Rəcəb ayında, miladi 631-ci ili Bizantiya imperatorluğu Mədinə İslam dövlətinə hücum qılıb İslam dinini yox qılışqa uriniş səbəblik ularga qarşı elib berilən Tabuk urushiga 30 ming islom askari ishtirok qilgan bo'lsa-mu, Bizantiya qo'shinlari urush maydoniga kelmaganlik sababli g'alibi musulmonlarning bo'lgan va Tabuk rayoni musulmonlarning boshqurishiga tinchlik bilan o'tgan. Hunayn urushi 1058-savol. Hunayn urushi qachon va nima uchun bo'lgan? Javob. Hunayn urushi Hijriyaning 8-yili Shavval oyida milodiy 630-yili bo'lgan. Bu vaqt Payg'ambar əleyhissalamın Məkkəyə kirganiga dəl 19 kun bo'lgan vaqt edi. Payg'ambar əleyhissalamın boshchiligida musulmonlar Makkani tinçlik bilan azad qilgan bolsa-mı, texi musulmon bolmagan ba'zi arab qabilalari islom dinini yo'q qilishdan iborat xom xiyolidan voz kechmagan edi. Shu asnoda arablarning Havazin qabilasidan Saqif, Jusham, Said ibn Bakr oymoqlari ko'p sonda askar to'plab musulmonlarga qarshi rasmiy turda urush e'lon qilgan edi. Shu sabablik Hunayn urushi yuz bergan. 1059-chi savol Hunayn urushiga qatnashgan musulmon askarlarining soni qancha edi? Javob: Hunayn urushi qatnashgan musulmon askarlarining soni ulardan 10 mingi Makkani ozod qilish uchun Madinadan kelgan islom qo'shini. 2 mingi Makkada yangidan musulmon bo'lganlardan edi. 1060-chi savol Hunayn urushining g'albisi qaysi tarafga bo'lgan? Javob: Hunayn urushining g'albisi musulmonlar tarafga bo'lgan. Vida haji va vida xutbisi. Vida haji. 1061 savol. Hajjatul vada degan nima? Javob. Hajjatul vada vidolashish va qo'shilish hajji deganlik bo'lib, payg'ambar alayhisalom vafot bo'lishdan ilgari ado qilgan va musulmonlar bilan qo'shlashgan tunji va eng oxirgi hajjidir. Vidolish hajji Hijriyaning 10-yili, milodiy 632-yili bo'lgan. Vida xutbisi va uning mazmuni. 1062-ci sual. Vida xutbisi degan qaysi xutba? Javob. Payg'ambar alayhissalom vida hajjini qilgan kuni Arafat turib 120 ming kishiga mo'yim nutq so'zlagan bo'lib, bu vida xutbisi deb atalgan. 1063-ci sual. Vida xutbisining mazmuni qaysilar? Javob. Payg'ambar alayhissalomning vida xutbisining mazmuni mundaq edi. 1. İnsanların canları, malları, numuslari yashash huquqi erkinligi muqaddasdir. Bularni oyoq osti qilish qat'iy cheklanadi. Ikkinchi, jaholiyatning barliq xurafatlari va qon davosi amaldan qoldirildi. Uchinchi, o'sim yeyish va o'sim bilan muomala qilish qat'iy cheklanadi. To'rtinchi, ayollarning ehtiyojlarini qomdash erlarning ustiga farzdir. Allohning nazarida ayollar bilan erlar o'xshashdir. Ayollar erlarga va erlar ayollarga qarta o'tashga tegishli vazifalarni to'liq o'rnishi lozim 5 allohning kitobi bo'lgan qur'on bilan payg'ambarning yo'liga ergashgan kishi qat'iy izip ketmaydi 6 musulmonlar o'zaro qarindoshdir ularning orasida har turli sinf farqi va ayrimchiliklar amaldan kaldırıldı. 7 har kim qo'l ostidagi xizmatchilarga yaxshi muomala qilishi va adolatli ish ko'rishi lozim 8 boshqalarning haqlariga qo'l uzitish, omonatga xiyonat qilish qat'iy cheklanadi. 9. Ayollarga yaxshi muomala qilish, ularni xo'rlamaslik va asrash har bir shaxsning majburiyatidir. Vida xutbisidan keyin tushgan oyat. 1064-savol. Vida xutbisidan keyin tushgan oyat qaysi? Javob. Payg'ambar alayhissalom vida xutbisini o'qib boğandın keyin Qur'on Karimdan bugun sizlarning dininglarni butun qildim, sizlarga ne'matimni tamamladım, islom dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim degan oyat tushgan sura moyida 3. oyat payg'ambar alayhissalomning vafoti 1065. oltmish beshinchi savol payg'ambar alayhissalomning kesili qachon boshlangan va qandoq kesal edi javob payg'ambar alayhissalomning kesili 632. yuz o'ttiz ikkinchi yili safarining yigirma to'qqizinchi kuni boshlangan bo'lib payg'ambar alayhissalomga tekkan kesal qizitma kesili edi ming savol muhammad alayhissalom qachon va nada vafot bo'lgan javob payg'ambarimiz hazrati muhammad alayhissalom o'zining payg'ambarlik vazifasini to'liq ado qilgandan keyin milodining 632. yuz o'ttiz ikkinchi yili hijriyaning o'n birinchi yili rabbul avval eyining 12. ikkinchi kuni dushanba kunlikda oltmish uch yashida hozirgi saudiya arabistonining madina munavvar shahrida olamdan o'tgan ming oltmish savol payg'ambar alayhissalomning jinoza namozi qandoq o'qilgan javob payg'ambar alayhissalomning jinoza namozi o'zining hayot vaqtidagi tavsiyasiga asosan yolg'izdan o'qilgan ya'ni musulmonlar payg'ambar alayhissalomning yeniga bir birlab kirib har biri yolg'izdan jinoza namozi o'qib chiqib ketgan 1068 savol payg'ambar alayhissalom nada dafn qilingan javob Peyğəmbər əleyhissalam özünün həyat vaxtındakı vəsiyyətinə əsasən Məscid-i Nəbəvinin sol tərəfində yerləşən ayəli Ayşə rəziyallahu anhaның hücrəsinə dəfn qılınğan. Peyğəmbər əleyhissalamın qəbrisi hazırmı şu orunda saxlanıb gəlməkdə. Xəlifələr dövrünün başlanışı. 1069-cu sual. Peyğəmbər əleyhissalamın vəfatından keyin müsəlmanlara kim baş bolğan? Cavab. Peyğəmbər əleyhissalamın vəfatından keyin musulmonlar hazrati abu bakr roziyallohu anhuni o'zdiri uchun boshliq qilib saylab uni xalifa o'rinbosar deb atagan ming yetmishinchi savol xulafa ur rashidin deb atalgan xalifalar kimlar javob xulafa ur rashidin to'g'ri yo'lda haqqoniy yurguvchi xalifalar degan ma'nida bo'lib ular birinchi hazrati abu bakr siddiq ikkinchi hazrati umar ibn xattob uchinchi hazrati osmon ibn affan to'rtinchi hazrati ali ibn abu tolib alloh ulardan razı bo'lsin